par cilvēku tiesībām baznīcas sociālās mācības ehm, eh, kontekstā, eh, ko, citiem vārdiem sakot, ko baznīca sociālā mācība saka par cilvēku tiesībām. Lasīsim un pārdomāsim. Eh, arī tu vari iesaistīties šajā katehēzē uzdodot jautājumus vai, protams, padaloties par sev uh, Eh, svarīgām tēmām vai lietām saistībā ar šo šīs dienas eh, tematiku. To tu vari darīt sūtot īsiņas 266 77 272 vai zvanot 67 969 131. Un sākot pārdomāt par šo tēmu, kas ir eh, cilvēku tiesības baznīcas sociālās mācības kontekstā, tad eh, vispirmām kārtām eh, ir eh, nu, droši vien jāuzsver atkal un atkal tas, par ko jau pašā sākumā runājām, domājot, pārdomājot par baznīcu sociālo mācību, ka pamats, pam, pamatu pamats baznīcu sociālajai mācībai ir, ir tā cieņa, ko mēs ik viens esam saņēmuši kā dieva radība. Arī cilvēku tiesību pamatos tiek likta šī cilvēka uh, Ehm, vērtība, šī cilvēka cieņa, kas piemīt ikvienai dzīvībai, ikvienai radībai, ik un vēl jau vairāk uh, cilvēkam. Un to nevar nekādā veidā atņemt vai uh, kaut kādā veidā mazināt šo uh, cieņu un vērtību, un, nu, un tad eh, pasaule, sabiedrība, cilvēce ir tik tālu augusi un nobriedusi, kad spēja pieņemt šo cilvēku tiesību eh, deklarāciju, mm, vispār, vispārējo cilvēku tiesību de, deklarāciju 1948. gadā, ko izdarīja mm, pasaules eh, apvienoto nāciju organizācija. Nu jā, un baznīca to savā ziņā uzslavē. Bet, eh, protams, cilvēku tiesības un, un baznīca sociālā mācība nav neizriet eh, tikai no šī, eh, kā teikt, 20. Eh, gadsimta dokumenta, sniedzas, pasnīcas sociālā mācības sniedzas atklāsmē, tātad bībelē, tradīcijā, protams, cilvēka prāta spējā mm, spriest un izzināt lietas un uh, un, eh, un arī nonākt pie secinājumiem. Bet eh, katrā ziņā šis ir bijis ļoti nozīmīgs solis eh, tādā pasaules vēsturē. Nu jā, droši vien arī apzinoties to postu un nelaimi, ar kuru, diemžēl, ir nācies arī sastapties, saskarties, um, visi kari um, un tās tā, tās briesmas, ko kara rezultātā cilvēci bija piezi, piedzīvojusi, līdz beidzot tad eh, izveidojas eh, izpratne un tiek pieņemti lēmumi. Baznīca pievienojas arī eh, šim, šai cilvēku tiesību deklarācijai un, un to, kā jau es teicu, uzslavē, uh, bet eh, arī baznīca pārdomā un, un seko līdz eh, cilvēku tiesību ehm, īstenošanai, eh, ja tā varētu teikt, ehm, pasaulē un sabiedrībā. Un <clears throat> pāvests Jānis Pāvils II īpaši varbūt tās izceļ ehm, tādos uh, būtiskos, ja tā varētu teikt, eh, cilvēku tiesību aspektus. Ehm, to dara ne tikai Jānis Pāvils II, to jau pirms viņa darīja mm, Pāvis Jānis 23. Vatikāna 2. koncila eh, dokumenti un Pāvils 6. Bet eh, šeit, šajā dokumentā īpaši izcelti ir arī Jāņa Pāvila otrā svētā, nu jau svētā Jāņa Pāvila otrā um, izceltie cilvēku tiesību um, ehm, Eh, pamati, ja tā varētu teikt. Un tos es arī gribu nolasīt, lai vēlreiz atgādinātu varbūt tās un, un, un iespējams, kad arī ieraudzītu eh, mūs, salīdzināt mūsu izpratni par cilvēktiesībām un, un to, kā baznīca skatās uz eh, cilvēktiesībām, iespējams, kad mm, būsim pārsteigti, varbūt tas arī ne bet gribu nolasīt, lai mēs visi uh, dzirdētu un, protams, pāri visam, lai mēs arī iespējams aizdomātos. Un nu, tātad, kas tad tiek tiekts? Uh, kā tādas pamata tiesības, uh, kuras baznīcas maģistērijas uh, uh, formulē. Tiesības uz dzīvību, uh, kuru būtiskā daļa ir bērnu tiesības kopš ieņemšanas brīža attīstīties mātes organismā. Tātad tiesības uz uh, Eh, dzīvību. Es domāju, ka šodien ne tikai ja runā ir par eh, bērna tiesībām uz eh, no ieņemšanas brīža uz, uz dzīvību, bet arī tiesības vecumdienas nodzīvot cienīgi un cienīgu dzīvi un netikt apdraudētam. Bet jā, nākošais aspekts ir tiesības dzīvot vienotā ģimenē un tikumīgā vidē, kas ir labvēlīga personības attīstībai. Tātad dzīvot labvēlīgā vidē un to eh, tā labvēlīgā vide eh, šeit tiek arī eh, īpaši izcelt tieši ģimene un atkal. Ja pārdomājam, tad redzam, cik bieži vien šī labvēlīgā ģimenes vide, diemžēl, uh, ir izjukusi un, un ir nepieciešams tiešām arī uzsvērt un izcelt šo vajadzību, tomēr arī domāt par ģimenes vidi, veidot to, lai varētu personas attīstīties. Tiesības pilnveidot savu prātu un brīvību, meklējot un iepazīstot patiesību. Tiesības būt līdzdalīgiem darbā, kurā tiek gudri izmantotas zemes materiālie resursi, uh, un šajā darbā gūt iztikas līdzekļus sev un saviem ģimenes locekļiem. Tātad eh, tiesības brīvi, izmantojot prāta spējas, meklēt eh, patiesību, to tad nedrīkst liekt eh, nevienam. Tāpat tās arī ar savu darbu, ar savu darbu un izmantojot gudri zemes resursus, materiālos resursus, uh, iegūt iztikas līdzekļus ne tikai sev, bet arī saviem ģimenes locekļiem, um, pārfrāzējot. Nu, tādas šķietami elementāras pamatlietas, un tomēr um, man šķiet mūsdienās aizvien vairāk un vairāk mums ir uh, jāizceļ šie arī aspekti, ko šobrīd arī uh, lasot un pārdomājot pasnīt sociālo mācību, mēs uh, dzirdam, vai ne? tik šķiet elementāra lieti, eh, lieta, kā eh, kad eh, ar darbu, ar savu darbu, <laughs> izmantojot zemes resursus, pelnīt sev iztiku un, un iztiku pelnīt arī ne tikai sev, bet ģimenes locekļiem. Kad brīvi izmantojot savu prātu, prātu spējas arī meklēt patiesību, uh, Eh, kāds varbūt tās ir tāds pārsīm, bet, protams, dabiski, ka tā, ka tā tas ir, bet eh, ja pašķiram un padomājam par eh, to, kā lietas mūsdienās attīstas, tad varbūt tās saprotam, kad nu nebūtu ne tik vienkārši viss darbojas, vai ne, un nu, šeit man pirmais, kas nāk prāt, prātā, protams, ir jaunā tehnoloģiskā attīstība, kas ir saistīta ar mākslīgo intelektu, un to, kā varbūt tās ierobežot, tā tiek mūsu brīvība pašiem arī izzināt uh, lietas. Nu jā, uh, es domāju, tas ir gan arī uh, sarežģīts, uh, sarežģīta tēma, un tomēr uh, mēs esam aicināti aizdomāties arī par tādām lietām. Tiesības brīvi dibināt ģimene un radīt un audzināt bērnus, atbildīgi praktizējot savu seksualitāti – Tā kā tiesības brīvi dibināt ģimeni un radīt bērnus, tos arī atbildīgi audzinot un atbildīgi praktizējot savu seksualitāti. Jā, varbūt tās šis ir viens, uh, viens no aspektiem, kas varbūt tās arī uh, mums, uh, mums tā šķiet nu, ļoti pašsaprotams, bet uh, gribas tā retoriski varbūt tās jautāt, vai tiešām tas ir vairs tik pašsaprotami. Uh, un ko tas patiesībā tādā gadījumā arī nozīmē mūsu, eh, kā teikt, kontekstā mūsu tādā pasaules, nu, jāsaka tā rietumu, vismaz rietumu pasaules eh, skatījumā. Ne, nedrīkst būt ierobežojumi tad ar savu ģimeni dibināt un um, atbildīgi arī audzināt bērnus, tāpat tās kā um, atbildīgi uh, Eh, kā šeit tiek tieks atbildīgi praktizēt savu eh, seksualitāti, ja eh, tur es domāju, kad varētu izcelties gana spraiga diskusija, ja mēs tālāk iedziļinātos šajā, šajā aspektā un, un iespējams, kad arī kaut kādā mērā piskarsimies arī šai tematikai vēlāk šo katehēžu gaitā lasot tālāk un aizvien dziļāk par baznīcu sociālo mācību, bet katrā ziņā ir vērts aizdomāties, vai ne tā? Un tā, šo tiesību avots un kopsavilkums savā ziņā ir arī reliģiskā brīvība, kas jāsaprot kā tiesības dzīvot savas ticības patiesībā un atbilstoši savas personas transcendentajai cieņai. Tad reliģijas brīvība, kas nevar liekt dzīvot saskaņā ar, ar manu pārliecību, ar manu eh, ticību un, un no tā arī izrietošo šo, nu, jā, tā var teikt, dievišķo tādu uh, cieņu, kas mums ikvienam, protams, tiek arī um, dota, reliģiskā brīvība. Uh, un, un šeit turklāt tiek uzsvērts, ka šo, visu šo tiesību avots un, un savā ziņā ar kopsavilkums ir šie reliģiskā brīvība visu, tātad iepriekš uzskaitīto um, Eh, cilvēku tiesību um, un, un brīvības ir savā ziņā um, tā kā apkopotas, um, izriet no šīs arī uh, reliģiskās uh, brīvības, uh, un, kas mums tiek um, nu garantēta, uh, vai vismaz tiek uzsvērts uz to, kad mums ir jā, ka mums nevar liekt uh, izdzīvot savu ticības pārniecību, um, un atbilstoši arī šo mūsu um, cieņu, ar, arī ticības eh, rezultātā um, iegūto cieņu vai eh, reliģijas uh, dāvāto cieņu mums, uh, kad to arī uh, ir jārespektē. Nu tālūk, uh, es domāju, ka jā, par daudziem aspektiem mēs esam uh, dzirdējuši un iespējams arī runājuši, un reliģiskais aspekts, kā jau baznīcas kontekstā, protams, kad būs dzirdēts un svarīgs aspekts, nu jautājums ir, kā mums izdodas to izdzīvot, un redzam ne tikai vēsturē, bet arī mūsdienās, kad tas nebūtu nav tik vienkārši uzdevums eh, šo, šo cieņu un šīs tiesības visiem arī atbilstoši un eh, garantēt šajā uzskaitījumā, mm, turpinot e, pārdomāt, lasīt un pārdomāt šo dokumentu, šajā uzskaitījumā ir tiesības uz dzīvību kopš ieņemšanas brīža lai, līdz dabiskam mūža galam. Tā vēlreiz tiek uzsvērts. Man ir, e, tie ir tie divi ļoti spēcīgi aspekti, kurus šis dokuments mēģina vēlreiz tā kā akcentēt šī e, dzīvība, tiesība uz, tiesības uz dzīvību. Uh, Un man pat gribētos teikt, e, šeit, e, šeit tas netiek šādā veidā pateikt šajā sadaļā, vēlāk lasīsim, pārdomāsim, bet kad uh, tiesības uz dzīvību un, un mūsdienās arī runā kvalitatīvu dzīvību, kvalitatīvu dzīvi, mani, tad, tad nodrošinot visu nepieciešamo, lai uh, cilvēks cienīgi arī varētu uh, dzīvot savu uh, dzīvi, nepārvēršoties par uh, um, ehm, tādu nu, mežoni, ja tā varētu izteikties. Ehm, un otrs aspekts, kas tiek uzsvērts, vēlreiz izcelts ir eh, šī, tiek uzsvērts šī eh, reliģiskās brīvības vērtība eh, nozīme. Reliģiskajos jautājumies visiem cilvēkiem ir jābūt brīviem no jebkādiem spaidiem, vai tie būtu no atsevišķu cilvēku, sociālo grupu vai laicīgās varas puses – Reliģiskajos jautājumos nevienu nedrīkst spiest rīkoties pret savu sirdsapziņu ne privāti, ne publiski, ne vienatnē, ne kopja, kopā ar citiem. <clears throat> Tik radikāli ir arī jāuztver šis um, um, reliģiskās brīvības tiesība, uh, Eh, vai tiesības, eh, kas mums ir eh, dotas. Jā, un tas visdrīzākais grūti pieņemami, bet tas nozīmē, ka ne tikai mums kā mūsu kristīgās reliģijas brīvība jāievēro, bet arī saskaroties, un Latvijā mēs redzam to aizvien vairāk un vairāk arī citu reliģiju pārstāvi ienāks mūsu sabiedrībā, ienāk mūsu sabiedrībā, Un, protams, tas nozīmē, ka arī mums jāatrod sevī šī spēja, gudrība eh, respektēt un cienīt arī šo cilvēku cieņu. Es domāju, tas gan nenozīmē, ka mēs ar savu dzīvesveidu nevaram, ja, nu, tā teikt, eh, eh, evanģelizēt un, un varbūt tās arī uzrunāt un, un, un, un, un likt, vai ne, nebūs labs vārds likt, nē, bet tā kā pievērst arī pie kristīgās uh, ticības. Galu galā tas, kas mums ir uh, tas dārgākais, tas, kam mēs ticam, protams, mēs arī gribam un, un, un, un tas pats par sevi saprotams, ka mēs arī gribam dalīties ar, ar šo mūsu pārliecību cilvēkiem, ticot, ka tas ir tas labākais, kas mums, kas mums ir, bet to, protams, darot uh, ciņpilnā veidā, lai um, šīs uh, tā teikt, evanģelizācijas rezultātā mēs eh, nekādā veidā nemazinām otru cilvēku cieņu un sirdsapziņas eh, brīvību, uz ko arī šeit eh, mēs dzirdam tiek liels uzsvars likts, ievērot šo reliģisko brīvību un, un, un vērtību, ko šī reliģiskā brīvība katram cilvēkam dod, pat ja varbūt tās, jā, nesaskan mūsu ticības pārliecības. Uh, jātic un jācer, kad, eh, kad Dievs tomēr vada eh, un, un gādā par mums un, un kad aizvedīs eh, pie patiesības ikvienu cilvēku. Nu tā, ejam mazā muzikālā pauzītē un tad atgriezīsimies, lai paturpinātu šo cilvēku tiesību tematiku šodien un pievērstos arī tādai tēmai kā pienākumi, jo bieži vien tiek uzsvērtas tiesības, bet mazāk un vai pat vispār tiek aizmirsts arī e, pienākumu aspekts, e, kas nāk līdzās mums, un man šķiet tas ir aizvien biežāk un biežāk izcelts, Un, un par to mēs arī dzirdam un lasām šeit paznīt sociālajā mācībā. Bet pavisam īsi tad pieskarsimies arī šādai eh, tematikai un, un tad ātri arī iesim pie nākošā aspekta, kas ir nācija tiesības, tautu tiesības, kad eh, cilvēku tiesības um, var, nevis var, bet uh, tiek arī um, tā kā paplašinātas, ietverot arī veselu nāciju tautu uh, tiesības. Par to pēc muzikālas pauzes, bet ja tu vēlies iesaistīties, Eh, šajā katehēzē ar jautājumiem, vai varbūt tās arī ar, ar saviem eh, dzīves piemēriem par to, kā mūsu eh, cilvēku tiesības tiek ievērotas, tad to tu vari darīt sūtot īziņas 266 77 272 vai zvanot 679 69 131. Thank you. kungs tevi saucu, steidzies pie manis, ieklausies manā balsī. Kungs tevi saucu, steidzies pie manis, ieklausies manā balsī. Sargi manu prātu, sargi manas lūpas, sargi manas rokas no ļauniem darbiem. Sargi manu prātu, sargi manas lūpas, sargi manas rokas no ļauniem darbiem. Thank you. Sargi manu prātu, sargi manas lūpas, sargi manas rokas no ļauniem darbiem. Sargi manu prātu, sargi manas lūpas, sargi manas rokas no ļauniem darbiem. Uz tevi, kungs, mans kungs! Maria teve klausāties dienas katehēzi, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Sveicināt, sveicināt, šeit es priesteris Jānis un dienas katehēzi runājam par cilvēku tiesībām, lasam un pārdomājam par cilvēku tiesībām. Um, bet pirms turpināt šo uh, tematiku uh, ir ienācis arī kāds jautājums un, un ļoti uh, Ehm, nu, tāds nu, būtisks un, un, un um, nopietnas jautājums. Nezinu, vai es varēšu atbildēt, <laughs> bet nolasīšu un, un mēģināšu arī dot kādu uh, virzienu, kā varbūt tās domāt par šo tēmu. Uh, vēlos jautāt, kāda ir baznīcas nostāja cilvēktiesību jautājumā, kas skar vēl nedzimušu bērnu, bet ja tas apdraud mātes dzīvību? Vai te ir vieta kompromisiem? Um, um Ļoti labs jautājums, ļoti labs jautājums, te es domāju tādam kārtīgam morāla teologam būtu, eh, ko izteikties un, un, un, un vislabākus tādus norādījumus dot. Eh, man šķiet viena lieta, par ko mums ir, eh, jā, es domāju, ir par to, kad dzīvība šajā gadījumā uh, Eh, nav viena vērtīgāka par otru, mani, eh, un tad tas nozīmē, ka mums jācenšas glābt eh, abas dzīvības šajā gadījumā, vai tā būtu mātes vai bērna, kad abas dzīvības ir vienlīdz vērtīgas, nav tā, kad viena pēkšņi ir vērtīgāka, lai gan ir bijuši arī uh, Ehm, tie uzstādījumi, ne uzstādījumi, bet tā runāts par to, ka eh, bērns, kurš tikai nāks pasaulē, ka viņa dzīvība vērtīgāk sakarā ar to, ka eh, viņa potenciāls, nākotnes potenciāls salīdzinājumā ar mātes varētu būt eh, lielāks. Nu, ir bijuši tādi mēģinājumi skatīties šo jautājumu, bet ehm, ja nemaldos, tad, tad principā tas uzstādījums ir tāds, abas dzīvības ir līdzvērt, ārkārtīgi uh, vērtīgas, un, un abas ir jācenšas glābt un saudzēt un, un cienīt, um, tā kā, un darīt visu iespējamo, lai, lai tiktu glābtas. Otra lieta attiecībā uz to, ka eh, ir šis apdaudējums un, un ka tā rīcība uh, glābjot uh, dzīvību pieņemot kādas lēmumus, rūpējoties par māti vai par bērnu, kad ja tā var izteikties, un es tā ļoti vienkāršot šo, nu, to mēģinu šobrīd skaidrot kā, kā tādu nevēlamu efektu, eh, izraisot eh, nāvi, eh, piemēram, šim nedzimušajam vēl bērnam, ka tas tā var notikt rūpējoties par uh, Eh, par šīm eh, dzīvībām, par mātes dzīvību un, un cenšoties arī saglābt un glābt eh, šī nedzimušā bērna dzīvību. Bet jā, tas, ko es gribēju uzsvērt šajā gadījumā, kad baznīca uzstāj uz to, ka ik viena dzīvība ir vērtīga no ieņemšanas brīža līdz pat nāves brīdim. Un, un nav tā, ka viena dzīvība būs vērtīgāka par otru dzīvību, lai arī mūsu, varbūt tās tādā uh, materialistiskā un, un aprēķina pilnā sabiedrībā kāds var izdarīt secinājumu, kad jā, nu, ja tu esi, e, nezinu, vēl, vēl, vēl nedzimis bērns, kad no tevis nav nekāda materiālā labuma, līdz ar to tava dzīvība kaut kādā veidā um, kvantitatīvi tiek samazināta, vai, vai tā, ka tu esi vecs un nespējīgs, kad arī, arī tur, nu, tu jau esi izdarījis savu um, daļu darba un savu ieguldījumu, vairāk tu neesi liederīgs un tādēļ tava vērtība ir kaut kādā ziņā mazāk. Nē, nē, baznīca uzstāja, ka no ieņemšanas brīža līdz pat nāves brīdim šī dzīvība vērtīga un, un, un pienākas e, līdzvērtīga cieņa un līdzvērtīga vērtība un līdzvērtīgas rūpes par to, lai uh, parūpētos par šīm dzīvībām, uh, ikvienu dzīvību. Uh, Nu tā, es nezinu, uh, kā vai tas atbild uz jūsu jautājumu, es saku, tā ir tāda uh, tematika ļoti, manuprāt, sarežģīta un, un par to tiešām morāli teologi spriež. Nu, katrā ziņā būtu vērts varbūt tās arī uh, dabūt kādu kārtīgu morāli teologu, lai arī šo um, jautājumu, kas saistīts arī, piemēram, ar tiem pašiem abortiem, kārtīgi tad uh, izrunāt un atbildētu. Es, diemžēl, nevarēšu daudz uh, detalizētāk un sīkāk um, runāt, uh, jo, nu, tur, jā, tur vajag cilvēku tomēr, kurš, kurš eh, pārzina uh, labi šīs lietas. Bet cilvēka dzīvības vērtība ir, uh, ir um, neatkarīgi no tā, vai viņš ir ieņemšanas brīdī vai, vai nu, kā teikt, pilnasīnīgā nu, brieduma gados vai, vai vecuma gados. Nu, un tas mums ir kā tāds augstais uzstādījums cienīt un godāt un rūpēties par, par, par šo dzīvību. Tālūk. Bet ejot atpakaļ pie uh, Eh, pie šīs eh, tematikas, eh, turpinot, pareizāk sakot, turpinot šo tematiku, tad, kā jau es pieteicu, tad viens aspekts, kas man šķiet dažreiz paliek otrajā plānā, tā mazvērtēts, varbūt tas ir šis cilvēka ehm, uz, pienākums arī, <laughs> tātad, pienākumi, cilvēku pienākumi, cilvēku pienākumi, tā pareizāk būs teikt, ja? kad eh, šī cilvēku tiesību tematika eh, bieži vien varbūt tās palaiž eh, mazāk pievērš uzmanību cilvēka pienākumiem. Tātad baznīca uzstāja uz tādu komplementaritāti starp tiesībām un pienākumiem, citiem vārdiem sakot tādu savstarpēju, savstarpējumu uh, Um, vienlīdzīgumu, ja tā varētu teikt, starp pienākumiem un, un, un tiesībām. Sabiedriskās dzīves sabiedriskas dzī, sabiedrības dzīvē jebkurām cilvēku dabiskajām tiesībām atbilst pienākumi, tā saka šis dokuments, kas pildāms citām personām proti pienākums atzīt un respekt, respektēt šīs tiesības. Tāpēc tos, kas aizstāvādami savas tiesības, aizmirst pildīt vai apzināti nepilda tam iebilstošos, atbilstošos pienākumus, var salīdzināt ar cilvēku, kuri ar vienu roku ceļ, bet ar, ar otru iznīcina. Tātad um, tiesības un pienākumi um, ir savstarpēji saistīti, un mēs um, nevaram uzstāt uz savām tiesībām, aizmirstot par to, ka mums ir arī uh, vienlīdz svarīgas, eh, svarīgi pienākumi, un tīpaši, ja tas vēl jau vairāk attiecas arī uz um, otru cilvēku, um, kad eh, arī šajā jomā mums ir jāievēro pilnīga cieņa un, un, un jārespektē ir, ir šī, eh, šīs tiesības – apņemoties, uzņemoties arī noteiktus um, pienākumus. Um, nevis tā, es uzstāju uz savām tiesībām un daru to bieži vien uh, tādā veidā, kas aizskar jau otra cilvēka tiesības. Es domāju, atkal uh, sabiedrībā par nožēlu ik pa laikam mēs redzam, ka tā tas diemžēl notiek un, un varbūt tās arī daļēji tādēļ, kad uh, mēs mēs izvirzam tiesības par pamatu visam, bet maz runājam arī par pienākumiem, kas nāk līdz ar šo tiesību um, tādu um, apņemšanos vai, um, vai izvirzīšanu um, nu kā tam pamat vērtības mūsu, mūsu dzīves tādā skatījumā. Bet baznīca saka, jā, kopsolī iet tiesības un pienākumi. Un, un mēs nevaram noignorēt mūsu pienākumu daļu um, attiecībā uz tiesībām. Nu, šeit, protams, īpaši um, domājot par to, kad uh, uzstājot uz savām tiesībām, es nevaru atņemt otra cilvēka tiesības. Jā, mani, mm. Nu tā, uh, varbūt tās tā dikti teorētiski tas uh, izklausas, bet es pieļauju, es ceru, kad arī uh, rodas priekšstats un varbūt tās katrs var arī aizdomāties par to, kā tad arī nu, īstenojas šie, šie aspekti attiecībā uz pienākumiem, vai tie tiek ignorēti, pārkāpti pat, diemžēl, vai, vai iznīcināti, kā tiek teikt šeit šajā dokumentā, ar to, ka netiek ievērots, netiek ievēroti vai pat pārkāpti šie, šīs otra cilvēka arī tiesības un, un netiek ievēroti pienākumi. Nu, tālūk. Um, ja tev ir kāds savs piemēriņš, ļoti labprāt gribētu dzirdēt, varbūt tās eh, var padalīties, sūtī īziņu 266 77 272 vai zvani 679 69 131. Pēc muzikālas pauzītes būsim atpakaļ un tad vēl par ehm, nāciju tautu un nāciju tiesībām ehm, pieskarsimies arī šādai tematikai. Slavēju to kungu, es slavēju to kungu, kas man padomu dod. Un pat naktī mani pabaro, es slavēju to kungu, es slavēju to kungu, kurš man padomu dod. Un pat naktī Sandro slavēsim, mēs slavēsim to kungu, mēs slavēsim to kungu, kurš mums padomu dod. Un pat naktī būs pavaro, mēs slavēsim to kungu, mēs slavēsim to kungu, kurš mums padomu dod. saliksmo, jo tiešām drošībā mēs. Klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Sveicināt, sveicināt, šeit es priesteris Jānis un dienas katehēzē runājam par cilvēktiesībām un šodien tagad pieskarsimies tādai, tādam aspektam, cilvēktiesību aspektam kā tautu un nāciju tiesības. Cilvēktiesību joma ir paplašinājusies līdz tautu un nāciju tiesībām, nevēlti mēs par to arī runājam, un to arī uh, izceļ šobrīd šis um, baznīcas sociālās mācības kompendijas. Tas, kas ir paties attiecībā uz cilvēkiem, tāds ir arī attiecībā uz tautām, tā šeit tiek uzsvērts. Tātad tas, par ko mēs runājām jau iepriekš par cilvēku tiesībām, to cieņu un arī, tā skaitā, pienākumiem, kas ir jāuzņemas, tas attiecas, tiek at, no tā individuāli ir līmeņi, tiek atvasinātas arī šīs pašas tiesības uz tautu un nāciju līmeni. Un eh, baznīca atgādina, ka starptautisko tiesību pamatā ir vienlīdzīgas valstu cieņas princips, ikvienas tautas pašnoteikšanās tiesības un to brīva sadarbība saskaņā ar lielāku cilvēku kopējo labumu. Uh, Miera pamatā ir ne tikai cilvēku tiesību, bet arī tautu tiesību ievērošana, jo īpaši tiesību uz neatkarību ievērošana. Tālūk šeit tiek uzsvērts. Tātad arī šo starptautisko tiesību pamatā uh, tiek likti šo valstu cieņas princips. Valstu cieņas tā kā um, mums ir uh, cilvēku cieņa, um, kā tāds pamatu pamats vispār arī gan sociālajai mācībai kopumā, bet uh, arī cilvēku tiesībām tāpatās šāds pats princips attiecas uz tātad tautām, uz, uz, uz nācijām, un, un ka šeit šis pašnotiek, tautu pašnoteikšanās tiesības uh, un to arī brīvība ir saskaņā ar šo uh, lielāko cilvēku kopējo uh, labumu, un kad, jā, manuprāt, atkal un atkal ir vērts dzirdēt šo um, tēzi par to, ka miera pamatā ir ne tikai individuālo tiesību ievērošana, bet arī tautu tiesību ievērošanu. Un, un, nu, tas ir, jā, uz tā mēs būvējam attiecības, savstarpējās attiecības, uh, kā eh, šeit atkārtot tiek izcelts gan individuālā līmenī, bet tikpat lielā mērā arī tautu un nāciju līmenī. Nāciju tiesības nav nekas cits kā cilvēku tiesības, tā šeit tiek teikts, kas tiek atzītas šajā kopienas dzīves līmenī. Nācijai ir fundamentālas tiesības eksistēt, tiesības uz savu valodu un kultūru, ar kuru ik viena tauta izsaka un veicina savu garu suverenitāti, tiesības veidot dzīvi saskaņā ar savām tradīcijām, izņemot bez šaubām jebkādus cilvēka pamatiesību pārkāpumus, jo īpaši minoritāšu apspiešanu. Tiesības veidot savu nākotni, sniedzot jaunajai paudzē atbilstošu izglītību. Starptautiskā kārtība prasa līdzsvaru starp atsevišķo un vispārējo, un pirmais pienākums ir dzīvot mierā ar citām nācijām – īstenojot solidaritātu un cieņu pret tām. Tālūk, nu es tādu veselu paragrāfu principā nolasīju, kur uh, tiek atkal un atkal izceltas uh, šīs um, tādas pamatiesības, nu, ja pirms mirkļi runājām par tiesībām uz dzīvību, tad šeit šīs tiesības arī nāciju uh, līmenī tiesības eksistēt ša, šeit, e, šajā ziņā tiek uz, e, nodefinēts, vai ne? Tiesības eksistēt, e, nu, gluži kā tiesības uz dzīvību. Tāpat tās kā valoda, kultūra ir norādīts kā būtiski aspekti šo nāciju tiesību ievērošanā un neapšaubāmi šeit tiek arī tas nu, svarīgs aspekts, kā mazākumu uh, minoritāšu, ne mazākumu minoritāšu uh, eh, eh, tiesība arī ievērošana. Protams, kad um, nācijā ir kāda pamat uh, grupa, kā pamat uh, nu, vienība cilvēku, kas varbūt tās arī ap kuru tad arī veido šī nāciju uh, identitāti un izpratni, bet kas, eh, kam nu, neizbēgam ir jāiekļauj arī šīs minoritātes, un ar šo minoritāšu tiesības nevar tikt ignorētas vai pārkāptas. Uh, jā, ir jānodrošina iespēja veidot savu nākotni atbilstoši ar savam uh, kultūras vai valodas um, um, kontekstam, un jā, to var izdarīt tikai tad, ja ir, protams, ar pieejama izglītība. Es domāju, eh, še, šis ir aspekts, par ko um, arī Latvijā daudz šķēpi tiek lausti, eh, it īpaši attiecībā uz krievalīdīgo eh, minoritāti un kā tiešām atrast to līdzsvaru un lai, lai šīs visas tiesības tiktu ievērotas un, un, un vienlaikus arī, lai minoritāte uh, tiešām rastu uh, sev māju vietu, un to bieži vien var panākt tikai tad, ja, ja ir šī vēlme arī iesaistīties, būt daļai no šīs nācijas, no šīs valsts. Bet, nu, būtisks aspekts, būtiski izcelt ar šo aspektu eh, baznīca sociālā mācībā, neaizmirstot, kad atkal ir tiesības, bet ir arī pienākumi, un šie pienākumi paredz to, ka mēs nu, tā vienkāršot respektējam viens otru, tad, tad arī citas nācijas un, un, un, cien, un izrādam cieņu, tā skaitā arī pret uh, minoritātiem. Dzīvot, pienākums dzīvot mierā ar citām nācijām, īstenojot solidaritātu un cieņu, uh, tālūk. Uh, pienākums dzīvot mierā kas neizbēgami ietvers arī to, ka, nu, jā, varbūt tās uh, mēs ierobežojam, ja tā var teikt, kaut kādā ziņā savu tiesību, lai nodrošinātu šo uh, cieņu arī otrai nācijai. Bet tas jau pieprasa tādu uh, diezgan lielu gara briedumu. Un tagad arī um, apakšnodeļa piedāvā pārdomāt par burta un gara uh, cilvēku tiesību kontekstā, uh, lai tiktu novērst šī atšķirības starp cilvēktiesību burtu un garu. Uh, Un, un jā, šeit vēlreiz atzīst un atpazīst to, kad, diemžēl, cilvēku tiesības, lai arī pasludinātas, tomēr uh, mēs redzam realitāti, kur ļoti daudz mm, šīs tiesības tiek arī pārkāptas. Nu, šeit tiek uzskaitīts uh, vesels, vesela rindiņa ar, ar dažādiem pārkāpumiem, ar kuriem par nožēlu arī mūsdienās vēl joprojām mēs saskaramies uh, gan karš Ukrainā, citviet pasaulē, un, un tur mēs redzam, kā šīs cilvēktiesības arī tiek pārkāptas. Tātad, jā, varbūt tās, lai rastos priekšstats, ko, ko sociālā mācība baznīca caur šo sociālās mācības kompendiju arī norāda, kas par cilvēktiesību pārkāpumiem. Tas ir karš, dažādi veidi vardarbība, pirmām kārtām jau genocīds, um, deportācija, masu deportācija, um, tāpat tās dažādas jaunas verdzības formas, uh, ar kurām sastopas um, pasaule un sabiedrība, cilvēku tirzniecība, bērnu iesaistīšana, karadarbībā, strādnieku eksploatācija, nelegālo narkotika izplatīs, izplatīšanu un arī prostitūciju. Šie ir tie mm, cilvēktiesību pārkāpumi, eh, kas, eh, nu, laikam, jāsaka tā, aktualizējies arī mūsdienu situācijās eh, un par nožēlu, neskatoties uz to, kad cilvēks ir progresējusi, izprotot cilvēku tiesību nozīmi, tad tomēr tā realitāte diemžēl atšķiras no tā ideāla, uz kuru mēs ejam, ko mēs esam arī sev izvirzījuši. Tad pastāv šīs atšķirības cilvēktiesību burta un gara izpratnē, un cilvēktiesības nereti tiek ievērotas tikai formāli. Arī tas, diemžēl, ir, tā ir arī tāda problēma, ko baznīca šeit novēro un, un izceļ, Nu, protams, ar aicinājumu, līdz ar to pievērsties un, un, un darīt visu iespējamo, lai šīs tiesības tiktu arī ievērotas. Baznīca sociālajā mācībā eh, baznīca nemitējas atkārtot, ka tiem, kas atrodas labvēlīgākā situācijā, jāatsakās no dažām savām tiesībām, lai labums, kuriem tie, kuri tiem pieder, nesautīgāk nodotu kalpošanai citiem, un ka pārmērīga vienlīdzības apliecināšana var veicināt tādu individualismu, ka katrs aizstāv savas tiesības atsakoties no atbildības par kopīgo labumu. Manuprāt, ļoti uh, spēcīgi, uh, spēcīgi vārdi vispirmām kārtām uh, jau atteikties no, atteikties no daļām, daļu uh, savas uh, tiesības, ja varbūt tās labāk būtu pārfrāzēt, nu, dalīties arī ar šīm savām uh, tiesībām un tiem labumiem, kas varbūt tās uh, kādai valstī, nācijai, tautai ir uh, pieejamāku un, un līdz ar to nodrošinot, kad arī šīm citām nācijām, citām tautām vai arī citām cilvēku grupām un cilvēkiem tiek nodrošināta līdzvērtīga cieņa un, un, un tiesības. Un manuprāt, arī daudz kritizēts un daudz apspriest šis aspekts par to, kad uh, tas individualisms, kas var uh, pastiprināties uh, tieši uh, šī tāda ļoti nesamērīga tiesību uh, uzsvēršanas gadījumā, tiesību ievērošanas gadījumā varbūt tās tā, uh, kad līdz ar to, ka mēs tik ļoti uzstājam uz savām tiesībām, uh, kad aizmirstam arī par uh, cita tiesībām, un, un, un līdz ar to šis tāds individualisms, kas tā ļoti iesakņoja šajā tiesību kultūrā, varbūt tās arī var kļūt par šķēsli, ieraudzīt uh, kad ne tikai tiesības ir uh, pamats, uz kā mums ir jābūvē mūsu sabiedrība, mūsu savstarpējās attiecības, gan individuālā, gan ar nācija līmenī, bet arī ir vēl arī citi principi, kas ir uh, tikpat svarīgi, lai varētu tiešām visi baudīt šo tiesību, šīs tiesības un ar šo cieņu. Un viens no šiem principiem jau tiek norādīts kopējais labums. Uh, aizstāvot tik ļoti savas tiesības, kad aizmirstam, ir, kad ir arī tāds princips kā kopējais labums, kuru arī vajag uh, uh, ietvert šajā izpratnē, cilvēktiesību izpratnē un, un skatīties, kā tad eh, šīs tiesības, kā pienākumu un kā kopējais labums, kā arī viens no tiem pamatprincipiem veido tad mūsu šīs savstarpējās attiecības. Uh, Baznīca apzinoties, kas, nu, ka tā sūtība, kas galvenokārt ir reliģiska, ietver cilvēku pamatiesību aizstāvību un veicināšanu. Baznīca e, savu misiju pildot apzinas tātad to, kad e, viens no pienākumiem – ne tikai pildot eh, reliģiskās eh, prasības, kas ir, bet arī eh, aizstāvēt un veicināt šīs pamata tiesības, šīs cilvēka tiesības. Turklāt ne tikai visā pašajā, plašajā pasaulē, bet šeit arī tiek norādīts tāds aspekts, un šeit atkal lasīšu, citēšu, citiem vārdiem sakot, baznīca dziļi izjūt vajadzību respektēt taisnību un cilvēku tiesības savā iekšienē. Tātad mēs nerunājam tikai tā, ka visur citur netiek ievērotas tiesības un, un, un, un mēs tagad visus uh, aiz, aizstāvēsim, kuriem šīs tiesības nav un, un veicināsim šo tiesību ievērošanu, bet arī tiek uzsvērts šis aspekts, kad arī savā iekšienē eh, mēs esam vērīgi, lai netiktu pārkāptas tiesības vai, vai cieņu. Un es domāju atkal, mūsu kontekstā, mūsu tādā uh, Eh, mūsu baznīcas eh, diskusiju kontekstā eh, šis aspekts arī ir ārkārtīgi būtisks un, un nebūtu ne tik vienkārši tagad saprast, kā mēs varam visas šīs tiesības tiešām izdzīvot un, un, un šo cieņu arī nodrošināt, izrādīt ikvienam arī baznīcas loceklim. Uh, Jā, un šis, šim pastorālajam darbam ir eh, divi virzi, virzieni. Eh, tātad eh, šim pastorālajam darbam attiecībā uz cilvēku tiesību aizstāvību un veicināšanu ir div, divi virzieni. Cilvēku tiesību kristīgā pamata pasludināšana un šo tiesību pārkāpumu nosodīšana. Turklāt pasludināšana vienmēr ir svarīga un svarīgāka par nosodīšanu. Tas šeit tiek rakstīts, uzsvērts. Uh, jā, kad mums ir, es domāju, tiešām pamats, ar ko mēs varam lepoties un ko, ar ko mēs varam dalīties, un uz to arī norādot, mēs pildam šo savu misiju, bet ir šī otrā puse, kad ir arī nosodīšanas <laughs> daļa, un, un šeit tiek uzsvērts, kad vispirms pasludinam cilvēku tiesības un nesteidzamies varbūt tās tā pārfrāzējot, nosodīt. Um, jo pretējā gadījumā, un tas ir tas, kas arī šeit tiek teikts, mēs varam atstāt novārto šo pasludināšanas momentu, un es domāju, dažādos veidos mēs varam redzēt, kā tas arī par nožēlu dažreiz izpaužas, kad mēs esam daudz ātrāk nosodīt eh, kaut kādas lietas eh, un netik eh, veikli E, izcelt un, un veicināt to labo un veicināt tiešām šo savstarpējo cieņu un uz tā, uz to, e, tad arī šeit tiek norādīts, un kad tas gars, cilvēktiesību gars un baznīcas misijas gars e, mūs aicina ikvienu iesaistīties arī šī darba, šī uh, šīs misijas īstenošanā un arī apzinoties tās, nezinu, robežas, prioritātes to, kā būtu uh, vispareizāk, vislabāk um, uh, pildīt šo misiju, lai tas tiešām, lai šī misija tiešām būtu auglīga. Turklāt arī e, norādot, ka, lai būtu auglīga šī misija, mums, mēs nevaram palikt vieni paši. Mums ir jābūt atvērtiem arī uz ekumenisko sadarbību, uz dialogu ar citām reliģijām un, un arī veidojot kontaktus ar valstīm un nevalstiskām organizācijām un struktūrām, lai tiešām e, kopīgi mēs varētu tiekties uz šo ideālu, e, par kuru runājam, uz kā uzstājam. Jā, veicināt taisnīgumu un mieru un ar evaņģēlija gaismu un ieraugu būt klāt visā sabiedrības dzīves jomās, pildot no kunga saņemto sūtību. Ar šiem vārdiem gribu noslēgt arī šīs dienas uh, katehēzi. Atkārtošu vēlreiz veicināt taisnīgumu un mieru un ar evaņģēlīju gaismu un ieraugu būt klāt visās sabiedriskās dzīves jomās pildot no kunga saņemto sūtību. Tātad nebēg, nebēgam no tām, tās misijas, kas mums ir uzticēta un, un cenšamies tiešām būt par gaismu un ieraugu. Tā ir vietā, kur mēs, mūsu dzīve mūs ir aizvedusi, lai tiešām šī gan cilvēktiesības, gan evaņģēlija gaisma, evaņģēlijas tiktu pasludināts. Bet ar to gan šodien noslēdzu šīs dienas eh, eh, katehēzi. Nākošās tēmas jau būs eh, nedaudz sīkāk runāt, runāts par ar to pašu vienu no svarīgiem principiem, kas nu pat kā arī tika pieminēts, tas ir kopējais labums, bet arī daudzas citas lietas, tā kā sekojiet līdzi, nepazūdam, mācamies un iepazīstam baznīcas sociālo mācību. Bet šajā rītā laikam jāsaka visiem paldies un uz tikšanos nākošajā reizē. Ah, atgādinājums ir novembra mēnesis, un ar šajā novembra mēnesī mēs paļaujamies uz to, kad jūs neaizmirsīsiet par eh, ziedojumiem rādījumu arī uzturēšanai, novembra mēneša izdevumu sekšanai. Ja vari atbalstīt lūdzu, ej uz rādījumu arī mājaslapu rml.lv sadaļu ziedot un izvēlēs sev piemērot tā, ko veidu, kā noziedot vai zvani pa ziedojumu tālruni 9 0 0 0 6 7 6 9. Tu ziedo 4,27 eiro, centus, ļoti vienkārši, vai ne? bet tik ārkārtīgi vajadzīgi arī šis mazumiņš, lai mēs kopā varētu um, atbalstīt, uzturēt un kalpot ar rādījumu arī uh, Latviju. 13. novembrī, tas ir jau šo trešdien, mums arī būs zība marietons, kad īpaši uzsvērsim un runāsim pastiprināti tieši par šī mēneša uh, vajadzībām un aicināsim atbalstīt ar jūsu uh, ziedojumiem. Paldies visiem, kas jau ir paspējuši noziedot. Paldies arī visiem, kas iepriekšējos mēnešos ir dāsni atbalstījuši un ziedojuši. Kopā mēs to varam. Un par to ik mēnesi mēs šajā sezonā pārliecinamies. Paldies jums par to un uztikšanos jau nākošajā dienas katehēzē. Izskanēja dienas katehēze. Ja šī katehēze tev šķita vērtīga, tad atbalsti ziedojot – talvez